Enbiya Şefi Ebu'l Ceza Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şerifelerin fazlaili hakkında bir hadisi şerifin mahallini konuşalım. Salisen dualar edelim. Ona ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şu mübarek günde ettiğimiz dualarımızı dergâh hicretinde ahsen kabul ile makbul eyle ya. Kusurlarımızı affeyle ya. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى آخر الحديث Salavat-ı şerifeye devam eden kimseler dünyada cennetteki makamı görüp sahabeyi Mevlam kimseler gelmezden evvel Mevlam ayeti okudum okudum yerinde kaldı. Ne buyuruyor ne olduğunu diyemedim. Estağfirullah, Bismillah. Ya eyyühellezine amen takullah. Ebtagu ileyhil vesile. Ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun. Sizin için kalkarız. Allah'ın çünkü Arapça Peygamberimiz Arap olduğu için Arapça gönderdi Kur'an-ı Kerim'i biz ancak tefsir edenlerin tefsirinden Arapçayı anlıyoruz. Size aktarıyoruz. O gün inan Kur'an-ı Kerim bugün gibi tesirli. Pek tesiri gitmez. Allah bizi Kur'an-ı Kerim'den ayırma ya. Ölür, ölürken ağzımıza hafızlar tarafından Yasin-i Şerif okunur okunur müminler geldikler diye biz de şehadet kelimesi okuyarak, tevhid okuyarak ahirete göçer. bunlar zümrasına Allah ilhak eyle Şöyle daha dikkatli dinlen. Ey şerefi imanla şerefyar olan kulların ey iman yenileri şereflendirmiş ne Yahudi'ye benzerler ne Yahudi Nasrani'ye benzerler ne Mecusi'ye benzerler ne Aptal'a benzerler ne Dingen'e benzerler hiç kimseye benzemeyen bir şahısları da var. Anılarından nur fışkırır, güzel ibadet edenlerin anlayınca yavrulanır. Onun için böyle ibadet eden imanlı kulların İttakullah, Allah'tan sakının, Allah'tan korkun, tembih ediyorum size diye. Hem ayeti size gönderiyorum hem de tembih ediyorum benden korkun. Menhiyetten kaçının ki benden korktuğumuz belli olsun. Benim nehyettiğim yerlere varmayın, kahveye, kazınmaya varmayın, gıybet meclisine varmayın, halkı toplanışına varmayın. Ben size tembih ediyorum, kötü yerlerde bulunur, gıybet meclislerine varmayın. Allah kendi diyor, ben ne diyeyim? يَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ Allah'a takarrub için, Allah'a kavuşmak için, Allah'ın rızasını bulmak için daha doğrusu. Allah'a razı edip de iyiyle yürümenin için vesile arayın, bir sebep arayın da o sebeple Allah'a kavuşun. Sebebi de gösterecek mi? Dur bakayım okuyun. Hakkın Allah'ın rızasına nailiyet için ibadet ve taatta bulunun. İbadet ve taat Allah'a vesile, Allah'a kavuşmak için bir vasıta. Daha okuyun. Ve cahidu fi sebilihi ve Allah yolunda mücahede yapınız. Allah yolunda cihad ediniz. Neyle? Kafir ile, neyle? Nefsiniz ile, neyle? Şeytanınızla mücahede edin, uğraşın, Onları yıkın. O vesvese gelip ibadet etmedin, sen aldanma ibadet et. İçinden nefis, ilim ırzına, namusuna bakmak, halen zina ettirmek ister. Siz bunlara engel olun, mücahede yapın, zorlayın ve altınızda kalsın, çınlayın, gelsin, gitsin. Onun dediğini yapmayın. Çünkü وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ Allah yolunda mücadele yapınız لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bak ayeti tek tek anlatıyorum size. Eğer fevzi felaha nail e, bakayım ta ki fevzi felaha nail olasınız. Allah'ın fevzi felahına, tevzi felah cennetine, cemalına, rızasına nail olasınız. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanarak saadete giresiniz. Saadete girmenin için bu ayeti celileyi iyice Allah'ın dinleyin, ona göre hareket edin. Demek baştan ittakullah. İttika nedir? Bunu müfessir tefsir ediyor. İttika Allah'tan korkmak nedir? Korkanlar cennete girecek, korkmayan Allah'a akbarına işte Allah Bu hükücelikleri Allah kabul etmez. Onu insana kabul ettirin, algıda bilin. Yoksa Allah-u Teala Hazretleri emrettiği şeyde filakı hareket eder de Allah'ın yasak ettiği yerden korkmazsan müttaki olamazsın. Bu hususta müteaddit akvallar vardır müteaddit kaviller vardır. Her cümle deniliyor ki ittika şer'i şerifin adabını muhafaza etmektir. Şeriatın adabını muhafaza etmektir ittika. Anlayamıyorum ki. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği şeyleri tutup nehyettiği şeylerden kaçmaktır. İttika diye buna derler da vakıa herkes kendisini müttaki, faziletkar akdedebilir. Ben müttakiyim, faziletliyim diyebilir. Ama dikkat edeceğiz bunu. Müttaki mi değil mi? Fakat bu bapta kavli mücevvet kafi değildir. Kendinin ben Allah'tan korkuyorum demesi kafi değildir. Ayetine bir ölçeceğiz. Bakalım Allah'tan korkuyor mu, korkmuyor mu? Dikkat buyurun. Takvanın bir kısım alamatları var. O alamatlar kendinde bulunursa müttaki sayılır. Vardır. Kendisinde bu alamatlar bulunmayan insan müttaki sayılamaz. Alamatlar ne hocam? Her cümle insan, bütün insan, Müslüman, insanını gıybetten muhafaza ediyorsa Allah'tan korkuyor. Estağfirullah Bismillah, inne ba'da zanni ismin ve la tecessesü ve la yatak ba'dusun ba'da ilahil alem. Yani bağızının, bağızınızı hakkında zanını bırakın. Kötü zanını bırakın. Belki o adam iyi de onun aleyhinde konuşmuş, onun da kıyıda bilen. Öyle de olsa kıyıdet olur, böyle de olsa kıyıdet olur. Şu kadar ki kıyıdet Ayşe annemiz bir kadın gelince iki iki katta iki kayıtta var. Bu kadın ya Resulallah ne kadar kayılıymış, uzun kadınmış. Bir kadın da ne kadar kısa ve kısmen acı bir kadınmış. Deyince Peygamberimiz kadın gelişin gıybet ettin ya Ayşe. Ben geldiğimde kulağını söyledim. Yendokuzun da uzunluğunu söyledim. Kıskalığını gördün mü kıskalığını söyledim. Sen mi yaptın uzunluğunu, sen mi yaptın kıskalığını, Allah mı yaptı? Bilmesen. O kadın yetimin kısa olduğunu bilmiyor. Ben normal güzel bir kadının zannediyorum. Bunu yüzüne diyemem. Gelin mi kırılır? Yüzüne diyemedi şeyi arkasından dediğin için zillet oldu. Kendinde olmayan şeyi söylesemedin, gökten olur. Gökten daha büyük günah. İstersen çıkır tükürümü dedi, tükürdüğü ağzından lette lette kanla et oldu. Eyyühüddü ahadikum en yâkule lahme ahîni leyten tekeyyetuhu. Arkasının kim etini iyi bilsin diyen insan kadar çeliktir diyor. Görüyor mu ağzından çıkan kanı bu? Denize düşse o denizde abdest alınmaz. Denizin hesabı verilir denizin kanı. Kopuş kadına kopuştu, yolda yetişti, kucakladı, öptü. Ne bacım dedi, ben sana kısa demiştim, zinget etmişim, Resulullah beni ikaz etti. Allah razı olsun bana affet. Bilgörüyle bana olsun ya Ayşe. Sen takıldın ha, kısa demişsin bir şey. Güdüye güdük demek, geriye gerik demek, kendi doğrularını söylemek bile değil. El gıybetü eşeddin yine zina. Gıybet zinadan daha eşed. Bunu memleket adet etmiş, birbirinin aleyhinde daima bunu konuşur hiç amele kalmaz, gıybet ettiği adama gider ameli ibadeti. Gıybet ettiği adamın olur, onun günahı da kendinin olur. Kardeşim bundan tövbe girelim, tövbeyle de olmuyor hocam. Tövbe ediyorsun diye yine hatırıma geldi mi, bir araya geldik mi, filan şöyle, filan böyle. Çünkü şeytan bizi adetleştirmiş. Tiraki etmiş adete, bunun için gıybet yapmayalım. Demek Allah'tan korksaydı gıybet etmeyeceğiz. İki, kalbini suyu zandan muhafaza etmelidir. Kalbini kötü zanlardan, Husnu zannın fevkinde amel yok Müslümanlar. Güzel zannın. Filan zat çok büyük bir zat dedim, işte sözlerim olmasın, bundan büyük bir ibadet, eftal amel yok. Filan insan da çok fena adam dediğinizde onu da öğrettiğim için bundan büyük daha günah yok. O kendine kafi gelir yanmanın için. Bu şuyu zannı da kuşun zannının arası böyle. Bunlar da uzun boylu anlatamıyoruz. Ağzımızdan çok anlayın, rica ederim. Anlamadığınız bana belli oluyor yukarıdan. Yani anlayamıyor çok kafa. Sığırdan ne kötüzan, hırsızdan ne iyizan. Daime herkesi her e, geceyi kadir bil, kadiriniz mübarek olsun. Her gördüğümüz hızır bil. Hızır Aleyhisselam gizli gezer. Her gördüğüne hızır gibi hürmet et. Sen nasılsın, iyi misin, kardeşin filan gönlünü al. Yoksa helak eder insanı bu. Onun için size daha çok ricam e, husnu zannetmeniz, iyi zannetmeniz lazım. O adam iyi olur öyle zannına. İnsan Allah'tan korkuyorsa insan kibirden, gururdan, mağrur olmaktan, büyüğün demekten, adamın cenazının altına bir birgen bakmışlar, e, sen semayı görüyor adam. Bu sivilin alamatıdır. Yani mahşerde duyuyorum ben arkadaşlarıma, sonradan görmüşler var bazı, onlar para eline geçince e, böyle birden verilmiş gibi durur. Karıncalar gibi gideceğim onları diyor Allah mahşer yerinde. insanların ayağının altında öyle çiğnenacaklar bilin neremize yakışır bilim. Biz insanız. Onun için men tevaza'a rafa'ahullah ve men tekebbera rafa'ahullah. Kim tevazu eder de ben günahkarım, ben aciz bir kulum ol Allah'ı kulunu yükseltirim. Kim kibirlerse hemen tekebbere baza'ahullah onu da yerlere yerlerle beraber inerim düşürürüm o halden onu. Allah'a karşı oluyor kibrin. Sen bir Allah'sın. Ben de senin şirkin, ben de senin gibi büyüğün demek olur. Kibir çok büyük günah. Çok hadis var hakkında. Kibriya Büyüklük benim sıfatımdır. Kimden büyüğüm derse benim ridamı giymiş gibi günahkar olur. Ridadan münezzehim ya. İkinci Allah'ım ben demek olur. Bunun için Allah rızası için kibiri bırakalım. Tevazu olur, olur mu? iyi olur. Allah'tan korkanlar devamına tevazu eder. Kibir yapmazlar. Kibirden, gururdan, başkalarıyla istihzadan, anladınız. Onu bunu hakir görmekten hacer etmelidir ki insan Allah'tan korktuğu belli olsun. Daha insan yalan söylemekten, hıyanetten, nasi ifaldan, fena bit'atlardan, temayülden müştemit bulunmalıdır, iştinaz etmelidir. Doğru böyle anlayacaksınız, siz okuyacağım. Hasılı insan bütün mukarramattan, bütün haramlardan sakınmalı, bütün evamir-i ilahiyeye, Allah'ın bütün emirlerine riayetkar olmalıdır. İşte bunlar takvanın başlıca alametlarıdır. Bunlar varsa Allah'tan korkuyorum. Bunlar yoksa Allah'tan korkuyorum diye yok yerine evinle rica ederim. Ve tegû ileyhi vesile. Vesile de bir mana vermeye çalışalım. O halde vesile nedir? Vesile diye bir şey derler ki, mahkemeye niye giderken tevaksut eden, vesile olan, evrakını yazan olur da oraya seni kavuşturur ya, vesile Allah'a kavuşturana derler. Ve sehû ileyhim vesile. Zekkiyi dinliyor hocam. Bizi kurbu maneviyeye, Allah'a taklit etmeye o ne sen nail edecek işler nelerden ibarettir? Şüphe yok ki Allahu Teala'ya vuslat için en güzel vesile ibadet ve taattır. Allah'ın en vesile ibadetleri etmek, taatları, ibadeti taatı yapmaktır. Sünnet-i riayettir Resulullah'ın sünnetine, arifan-ı ilahinin, Allah'ın arif kulları var, hubbul aksatları var, gavsil azamları var, hubbul ulaları var, halifeleri var, onun evlatları var. Ben size hepsini diyemeyeceğim. Arifan-ı ilahinin sohbetlerinden istihada iledir. Onların sohbetine devam etmeyle Allah'a vesile, Allah'a kavuşmak bunlarla olur. İbadet ve ataatın en büyüğü, en büyüğü ise, ibadet taatın en büyüğü ise, namazdır, oruçtur, tilaveti Kur'an'dır. Anladın mı? Oruçtur, namazdır, Kur'an'ı okumaktır, tilaveti Kur'an ve onunla amel etmektir. Acizlere muazenettir Allah adetiyle. Elinde asli elef kalmış adamlara yardım etmektir. Onların ihtiyacını def etmektir ve insan bu sayede ruhani terakki ediyor ruhani taraflı ediyor. Bunun adamları var da öyle konuşuyorum. Kalben bir şerif olur. Böyle olan adam kalben bir şey, kalben lezzet alır, dünya cennet gibi olur. Cennete acile var, cennete acile var. Cennete acile acele cennet, dünyadaki kalbinin huzura kavuşmaktır. Üstadımızın oğlu Şıhal Efendi Hazretleri eğer içinizdeki lezzeti padişahlar bilse salih teyit edenler, kılıç haval edenler bu içimizdeki Allah Allah deyince bayılır şekle gelmeyi alırlar elimizden. Bilmiyorlar da onun için bize hakaret ediyorlar diyor. Kitap bunu da yazıyor. Kalben şerif olur. Maneviyetten feyiz alır kurgu maneviciye liyakat kazanır. Evet, yani kulun Rabbisine manen en yakın bulunduğu yer, manen Allah'a en yakın olduğu yer anlatacağım. En yakın bulunuşu secdeye kapanmış bulunduğu haldır. Secdeye kapanıyor da Subhanallah diye acele katma. Beş bir, yedi defa bir caiz سبحان ربي الأعلى بالحق بجانا مضمضة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي ala. Bu kapanış yok mu? Allah'a en yakın yer o. Nedeni var mı? Nedeni bilmiyoruz. Şeytan secde gitmediği için merhum mekrul oldu. Şeytan her yerde yaklaşırım da secdede yaklaşamam diyor. Öleceğini bilen bir adam Hemen abdest alır, secdeye kapanırsa ayakları uçmaya başladı, aklı başında. Secdede mü imanıyla öldü. Kirazlılar bir hoca efendi vardı. Hoca efendi, Hacı Mustafa efendi dillerdi. Ali hocaların, Ali efendi de öyle vefat etti babasını, o da öyle, bir kadın da öyle, secdede öldüler. Bunların şahitleriyim yani. Böyle duymuş hocadan, öleceği zaman hemen abdestliymiş, secdeye kafanı vermiş. Allah, Allah, Allah. Gerek yok, böyle kardeşimiz söyleriz. Allah. Secdeye öldü, Allah şefaatlerine nail olsun. Bunlar imanla öldüler. Bulunduğu haldır binaenaleyh namaza, niyaza bir ayet verilmiş. Arifan ilahinin Allah'ın büyük kulları, hutbu cihanların, gavsül ağzamların sohbetlerine gelince bu iki bir ağzamdır. Bu çok tesir eden bir vesiledir Allah'a, çok yaklaştıran. Kılma Allah'a, eylem sakın. Kılma amen kâhına Allah, li'ennehu yurtilke ilallah. Kılma Allah, Allah'la olur. Feillem tekun. Eğer olamazsanız kızma men kâne Allah Allah'la beraber olan kullarla olun. Fe innehu yusike ilallah onlar sizi Allah'a vasıl ederler. Elimizden tutanlar Allah'a kavuştururlar. Böyle kullar var Allah'ın. Allah muhabbetlerimizi içimizden çekme ya. Şuna bak yavrum, yüksüzse sen azamdır. Bir baharı teyze hikmettir. Bir baharı bir ırkasına geçmiş, vurulmuş, muz tutmuş dalları hiç ne yaprak var ne döverme var. Bir zamandan sonra baharın bile yapraklar titriyor, çiçekler açıyor, ortalığa bir nur saçıyor, ortalık yemyeşil yaşıyor. Evliya Allah'ın sohbetinde üstünde e, gül yaprakları, güller, çiçekler açar. Kimine olursan Arifan ilahinin sohbetlerine gelince bu üstüyle azamdır, bir bakar-ı hikmettir. Yani bir ilah ilah ilah iyi adamları duyuyorum ya, olanları duyuyor ya, yarın mahşerde Allah mizanın başında günah ağır yemeyecek soruyor. Diyor ki, hiç büyük adamlarla sohbete oturdun mu? Yok ya Rabbi görmedim. Kim sana karşı gelip de Esselamu Aleyküm demedi mi? Görmedim. Hiç girerken şöyle arkasından şu işte filan zat. Herkesin sevdiği bir zat var ya, işte bu o. Böyle arkasından görmedin mi? Görmedim ya Rabbi, yalan söylememek tabi. Allah'ım hiç duymadın da mı? Bir arkadaşım vardı, mektep arkadaşım, e, asker arkadaşım, güzel arkadaşım. Benim bir efendim var, ak bir göğsen, şöyle büyük insan, böyle büyük insan. Ah bir görsem bizi diyelim ya Rabbi, haydi seni affettim Nerem öyle izdatı ah görsem mi demişsin. Ah görsem mi yengine kurtulur. Bana daha ileri söyletmem müjde günü bugünler. Evet canım yani bekle hıccatların sohbeti bir devlet ne bakardır. insan bunların müsaadesi sayesinde tekeyyül gider. Keyif olur. Kalbi cennet gibi olur. Cennete gitmeden cennette gibi yaşar. Nitekim bazı sabahın kütlesi güllerden güzel kokuları alarak muhakkar olur. Sabah yılları eserken, camiye gelirken bahçe, gül bahçelerinin yanından geçiyorsa yol, bahar, e, sahar yeli esince gül burnuna nasıl kokar, bu memlekette öyle yerler var, onun gibi olur büyüklerin sohbetinde gül kokusu meydana gelir. Hambaşa gül kokusun netiren yok. Bir gün dinleymiş değiliz biz, bir gül kokusu yayıldı. Allah'a at verdi. Bu kadar güzel koku hayatta görmedim ben canım. Dedim ki kimler ise Allah rızası bu gül kokusundan biraz güzel yaratın. Hepsi vallahi bir korku yok üstümüzde. Ben sizde var zannettim, ben sizde var zannettim. Meğerime Allah'tan gelmiş o koku. Mis kokusu, göğüslerin huzuruna vardın mı? O koku sürmeyle olmaz. Allah böyle bir ki de? Allah sizi büyüklerden ayırma ya Rabbi. Binaen edeyim bu gibi âli cevabın sohbetlerinden istifadeye çalışalım kardeşlerim. Allah bize istifade ettirsin bunların sohbetinden inşallah. Yok söz, çünkü benim başkalarından korkuyorum. Merkezler, merkezler huzurdan haşa. Şu memleketin gül bahçelerinin arasından girerken yüzde çiçeklerin önüne burnunu gönderir de hı, hı, e, mı? Hayır efendim görmedik. O zerkep burnu. İnsan burnu olsaydı o gelen kokuya diğerine güzel kokuyor diyecek. Değil mi? Evet. Bir gün adamın biri diyor, aktar koku çarşısından geçiyormuş. Güller, menekşeler, sümbüller, ilde çiçekleri, çok güzel kokular Adam bayılığına düşmüş oraya yıkılmış. Hemen kapışmışlar, dünya sürmüşler. Koku, mis, hangar filan. Habire adam ölüme doğru geliyor. Şimdiki tabiriyle bulmaya düşmüş gibi olmuş. Hemen herkes toplanınca bir akrabasına geliyormuş ki adam ölüyor. Gittiğinden dışarıya gelmiş gelmiş. Orucunda gizlediği bir kokuyu burnuna sokmuş. Gıcık daireye sokunca gözünü açmış. Gıcık daireye oturmuş. Bir daha sonunda kalkmış ayağa.